Montatu dugu tresna bat, eh, deitzen duguna frantsesez eh, libre lojoman etxalde. Hor, erritar ermaiteko para da, uh, eh, simpleki etxalde laguntzeko. Don, simpleki hori da, ebe, jenten uh, interesetan, uh, badira lau forma, lehena da norbaitek diru emaiten badu emaiten duen eh, diruaren eh, araberan zergat tipitze bat izenen du eh, ondoko urtean. Bigeren saila da diru emaiten badu uzten badu epe batetako hiru sei hamar edo hogei urtetatko etxalden eman godugu interes bat. Gero zumaitek nahi bat digute edo haintze egin ebe egiten digute. Eta laugerren ah, laguntzeko manera dirurik eman gabe berme jartia mila eurotako kozione bat bezala jartia bankuan beno segurago da Euskal Herriko etxe bizitza bat. Eta egunko ez ez nun baden gai, lekurik gaiza hoik beno segurago dienak. Eta orduan eh, herritarrek be, diru ezaiko dute eh, gehienik maite duten eh, gaiza batetan be, beren etxe bizitzan.